Першим до них вибіг Райман. За ним поспішили лорд і Хуан Естрада. А я зумис не чекав. Та ось вони повернулися в бороді Раймана білів сніг. Тебе кличе твій родич, засміявся він. Я вийшов. За порогом стояв лише білий пінгвін. Мене він одразу впізнав і почав ляскати в долоні. Я зрозумів той жест, а й нагадував про вчорашнє запрошення. Я виніс йому з кухні смажену тюленячу відбивну. Пінгвін спершу здивовано покрутив головою, потім проковтнув і попросив ще. Я засміявся і виніс, але вже не дав, а почав заманювати до хати. Мосі Альбінос, не соромтеся, ми тут усі свої. На мій превеликий подив пінгвін переступив через поріг у приміщенні, гордовито піднявши голову і глянувши на всіх звисока, пінгвін знітився і захоплено вигукнув Ого го. Тоді почав підходити до кожного і випробовувати міцність штанів та светрів, а з бороди Раймана вискубнув кілька чорних кучерявих волосин, поплямкав і виплюнув Фі. Усі хапалися за боки, і найдужче реготав Райман бо було справді смішно. Матросові приснився неприємний сон, мов би він витяг собі переднього зуба. З кореня скрипала кров, та Булат не відчував болю, лише прикрість і підсвідомий страх. А коли прокинувся, згадав матерні слова. Тієї ночі, як твій тато помирав. Мені приснилося, наче в мене випав зуб, і кров така красна. Це був звичайнісінький забобон. Батько помирав довго і болісно, і мати думала про це день і ніч. Закономірно, що їй наснилось традиційне знамення смерті. А якби батько тоді не вмер, вона про той сон просто забула б. Матрос навіть витяг дзеркальце і запалив сірник. Усі зуби були на місці. Однак думки злякано шарпалися вдалину до Києва й до Катеринівки і до незнайомого Душанбе, куди доля закинула брата Михайла. Булат матрос так і не спромігся побувати в Душанбе. 28 червня. За вікнами аж гуде. В моїй каюті сидить чолієць. Він останнім часом заходить до мене по десять разів на день. Ми майже не розмовляємо, але я радий навіть йому. Хвороба зробила мене дуже тонкосльозим. А ще до мене заходить наш пінгвін. Я розумію цього Фернандеса. Він страждає від самоти. Дон Фернандо сидить в мене в ногах і дивиться, як я пишу, і це мені не заважає нас із ним об'єднує почуття самоти. Наші пішли по пінгвінячі яйця і ще не повернулися. Тепер мені щодня дають про двоє сирих яєць. Я запиваю ними тюленячий жир і мрію побачити сонце. Я кажу така буря. Дон Фернандо коротко киває і мовчить. Хіба я винен, що він мовчить? 28 червня. Сьогодні принесли цілих дві торби яєць, вісім десятків. Мені страшенно кортіло скуштувати бодай одне. Я скучив за європейською їжею. Але Мерсьє назвав мене бородатим мурлом. Я розсердився і поклав яйце назад у торбу. Ми навіть не торкаємося до них. Вони призначаються для хворого. Коли верталися назад, естрада послизнувся. Ми не витримали і гуртом опинилися внизу, бо з бар'єра скаженно віяло. Тоді повставали і знову пішли. Я боявся заглядати в свою торбу, професор теж, але їхні не вийшло. Яйця були кам'яні. Вони дорогою замерзли і порепались. Через те й не потовклись, коли ми з'їхали на череві з бар'єра. Я всі яйця склав у бак і виставив на мороз, навіть не понюхав жодного.